cor varmiga musicalo en mia heim urbo. Dum la pacinta semaino, associo de musical chatantoi presentis en la urba teatro en Vels, supra Austrio, la propran surscenejigon de la musicalo Anatevka, la violonisto sur la tegmento. Mi havis tie la plesuron ludi la rolon de la rabeno tiu musicalo racontas pri la vivo de judoi en la ucraina villaggio Anatevka. Antau la jaro 1910, ciam tie ancora regis la russa tsaro. La plei conata canzono estas Semifoie estus riccia, ciun cantas la mal riccia lacto vendisto tevie. En la comenzo li presentas alla publico sian villaggion cun giai cutimoi cae elstarai personezoi. Uno el tiui elstaruloi estas la rabeno. Vi povas specti la unuan aperon de la rabeno en filmeto cion vi trovas en la fino de la son articolo. La filo de la rabeno demandas lin. Ciu existas ancau beno por la zaro? Cai la rabeno respondas, mem compreneble, cai cantas, dio gardulin. Char la villagianoi protestas, la rabeno aldonas, cai li fortenu linde niai corpoi. Tevie havas quin filinoin. El ili, la plei agia, nome Zetel, estas la unua candidatino por geezigio la patro tevie volas arrangi geedzigion cun la suffice ricia bucisto Lazar Wolf, sed Zeitel confessas a li che si jam antau unu iaro cashe fiancinigis cun la mal ricia tailoro motel camzoil. Tevie nun devas rompi sian promesson alla bucisto cae devas convinti sian edzinon golde pritiu shangio en la electo li tial shainigas sonjom, cae racontas pritio al golde. En tiu sonjo aperas plurai figuroi, inter alie la rabeno, ciu plur foie cantas la benon tof. La truco de tevie successas, cae golde fine consentas pri la geezigio de la filino cun la tailoro. Ocasas seque la nupta ceremonio kion gvidas la rabeno. Ce la nupto festo intervenas la polizzo por averti che la situazio por la judoi estas minazzata. Du pluai filinoi de Tevie fiancinigias contra la volo de Tevie. Uno el ili fine ec etzinigias al cristano. Set fine ce la forpeligio el anatevga, Tevie acceptas ancaution. En la fino de la musicalo audigas la canzono Anatevka. Che la productado de tiel amplexa musicalo cun musico, canto cae danzo tiel brile successis, tio eblas cefe pro la bonega musica educado cium giuas la iunae homoi en supra Austrio. En nia lando funccias landai musiclerneioi en prescau ciu iom signifa urbeto. La orchestro en la caso de Anatevka consistis el music instruistoi cae la dirigentino estas directoro de la music lerneio de Vels. La urba teatro de Vels estas plene, tute moderne equipita, cae disponas priturnebla sceneio. Post la premiero, la regiona televido elsendis rapporton, cion vi povas spectici tie, ancora odum quelcae tagoi. Tiu rapporto vecis echon el tuta Austrio, cae tiel en la sequae presentadoi de la musicalo vendigis ciui sid locoi en la teatro. Por mi la parto preno en la rolo de Rabeno estis unica travivaggio, cae mi gioias che mia actorado trovis tre positivan echon. Nia ensemblo, dum la ses monatoi da prov ludado, farigis prescau ciel familio, set menontiare cun metigios nova ensemblo por alia musica teatrajo.